Me... mandou embora da tua vida. Terminou comigo por mensagem. 24 horas tu me liga com saudade da minha língua, querendo matar vontade. Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem Se acabou amor que seja eterna sacanagem Pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem amor que se deu na sacanagem. Você meteu o pé tão decidida. Fiquei curtindo a brisa mó suave. Bate a bad e corre pras amigas. Mas quando você quer, ligue na minha porta que tu bate. Que pena que acabou a gente. Mas já que tá com saudade. Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem. Se acabou o amor que seja tá na sacanagem. Que pena que acabou gente, mas aqui tá com saudade. Vem sentando bem, sentando bem, sentando bem. Se acabou o amor, que cê detalha na sacanagem. Me mandou embora da tua vida, terminou comigo por mensagem. 24 horas, tu me liga com saudade da minha língua querendo matar vontade. Que pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade. Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem. Se acabou o amor, que seja eterna sacanagem. Que pena que acabou a gente, mas já que tá ele né? sacanagem. Vai certo, vai certo, oi senta tá pra matar a saudade. Vai certo, vai ah, certo, oi do jeitinho que tu sabe. Vai certo, vai certo, oi senta tá pra matar a saudade. Oi senta, tá, senta, vai. Vai certo, vai certo, oi senta pra matar a saudade. Vai certo, vai ah, certo, oi do jeitinho que tu sabe. Vai certo, vai certo, oi senta pra matar a saudade. JP que é o Kevinho, Kevinho JP que quer. É beatmaker, viu? Sentado, sentando, sentando, velho. Se acabou o amor. Seja tá na sacanagem. Explodiu, bebê.